Słuchacie Wiki Wikiradio Wiki Radio zaprasza do wysłuchania nagrania z konferencji Open Glam 2013, która odbyła się 11 i 12 października 2013 roku w Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie. Konferencję zorganizowały wspólnie Zachęta, Narodowa Galeria Sztuki, Stowarzyszenie Wikimedia Polska – oraz Centrum Cyfrowe Projekt Polska. Opis i pliki umieszczone są w archiwum Wikiradia na stronach wikiradio.podcasty.info. Nagrania dostępne są na licencji Creative Commons uznanie autorstwa. Wczoraj był też przecież wygadany No to już zaczynaj, bo ten niech się zajmie. Witam. Witam na drugiej sesji o Wikiprojektach. E, w tej sesji poznamy więcej projektów zagranicznych, ale też e, znajdziemy na pytanie, które już e, padło, czyli o tym, czy Wikimedia Polska, czy Stowarzyszenie Wikimedia Polska również współpracuje z instytucjami GLAM, jakie mamy GLAM projekty w Polsce, GLAM Wiki. Zapraszam na pierwszą prezentację Axel Peterson e, z Wikimedia Szwecja. E, opowie o projekcie, jak zamienić e, pracowników instytucji GLAM w wikipedystów i czy w ogóle jest to możliwe. I was I was just listening to to what she said, but, but the translation, which is a wonderful service. Thank you very much. Uh, was lagging like two seconds, which is amazing because that's almost faster than I'm understanding in English anyway. Uh, so it, it's a good thing to, to have you here. Uh, hello, Axel Pettersson from uh, Wikimedia Sweden, working together with John. Uh, John talked about working with uh, mainly volunteers. Uh, Daria talked about connecting volunteers with climate institutions. Uh, what I'm going to talk about is how to turn the staff working in GLAM institution to Wikipedians. Uh, as, a, as, a, Wikipedian, I would uh, prefer to have you full-time Wikipedians doing only Wikipedia work, but that's not really going to work because you have all, all the other work that you're doing also. But I'm going to give some, uh, some insights on uh, what to do to to make use of you on Wikipedia and and uh, how to make the best out of uh, collaborating and uh, having Wikipedians help you do your work and, and how you can improve Wikipedia and, and Wikimedia Commons and the other Wikimedia projects. Uh, about a year and a half ago, uh, the Ministry of Culture in Sweden uh, told the Council of the Central Museums. That's like all the major museums, the National Historical Museum, the Modern Museum, the Vasa Museum, to that they needed to reach out to students and youths better. They had to do more work in that area, uh, and they started thinking about how to do that. And they figured out that well, we'll work with Wikipedia and Wikimedia Sweden to to to instead of have, forcing people to our websites and, and to our material, we'll publish material where, where people are already reading and then looking. So we signed an agreement to collaborate to teach the staff at the museums to, to edit Wikipedia, to upload images. And uh, we set out a series of workshops. Uh, some of the staffers were pilots by choice. They said, I, I want to do this, and then some were more appointed to their bosses said, well, you're going to be a Wikipedian or you're going to write on Wikipedia. Uh, we, uh, we started out by having a presentation for the directors of the Central Museums, and that's like the really smart people. They all have their own Wikipedia articles. And uh, coming there, I told them about what Wikipedia is because everyone knows what Wikipedia is, but it's not always what Wikipedia really is that they know. Uh, they ask questions like, so, so when our experts are writing an article on Wikipedia, how can we assure that what they're writing is going to stay there? And, then I had to tell them the truth that it's not really going to happen because Wikipedia doesn't work that way. Uh, we've already come this far without your help or without the uh, collaborating with you. Maybe some of your staffers have already written on Wikipedia, but uh, mainly volunteers that's not working in your museums have, have written this much and have taken all these great images so far. So, uh, what your curators and experts are writing will be rewritten, will be uh, altered, will be deleted, will be worked upon to, to improve it further. Uh, and uh, the other thing that I had to tell them was that I'm, I'm not really interested in working with your communications department to, to have them write the article about your museum or about your archive because that's not the way it is intended to work either. Uh, your article will be improved by this collaboration, but your staff that's experts in, in, a, in a topic should write about that. They shouldn't write the article about the museum because someone else will do a better job doing that. Uh, have people write about what they really know, have them upload images and improve the metadata about images and, and have them look at comments on images that's already uploaded and then correct the metadata and, and improve the descriptions of the images. And uh, most of them at least accepted that and, and realized that they learned new things about Wikipedia. Uh, during the fall, we had a, a series of workshops uh, where me and, and some volunteers were training the people from the museum to edit Wikipedia. Not only the, the really technical parts about how to put brackets around words to make links and how to make uh, references, but also how to work with the community, how to to look at the relevance, what what is relevant to write an article about, what is notability, uh, how to to interact with Wikipedians in discussions. Uh, when, when someone is talking to you on the talk page, how do you answer? Uh, what what can you write? What can you not write on a talk page and things like that? Um, all the groups were of different size, but we managed to get through it, and uh, people were writing really much during the, the uh, workshops also. Uh, we also talked about uh, free licenses and uh, what to think about when uploading images and how to do that. Uh, following the, the workshops that were in groups, some museums said, well, we didn't really get this, can you come and, and give us a follow-up lesson and so I've been around to, to some museums to help them even afterwards the, the workshops. Um, so during the fall, through the workshops, about 50 people from, from the museums had training. Uh, we, we focused, as I said, not only on, on the technical aspect of editing, but also on the working with the community. Uh, following uh, the, the workshops, they were writing articles. Uh, I don't have the exact numbers, but I, I think about 50 new articles, 200 improved articles, uh, 500 uploaded images, uh, not through batch uploading corporations, but just one image at a time from different museums. Uh, and, and some of them also didn't really focus on writing new stuff, but mainly on, on referencing articles that were badly referenced and, and improving articles instead of writing new. Uh, this is an example of a, an improved article. You can see on one side is uh, the old article. It's about a painter, Per Wilhelm Cedergren. Uh, um, they, they improved quite a lot, uh, adding text, adding images. Uh, and to to point out that they also understood the the, the collaboration part of, of Wikipedia. They found out that he had a different article where he spelled his middle name with a V instead of a W, and they found that and, and wrote on the talk page that since he he usually spells his name with a W, we're redirecting this to the first article. So so they learned that they had to look for other articles and, and in other articles for where they could put in links to the articles that are they are writing new and improving. Uh, so it's a good thing to see that uh, that they are not only focusing on, on writing their own text, dumping it into Wikipedia, but also learn that they have to, to look for other places where this painter is mentioned and improve that content as well. Yeah the, the people that were uploading images created institution templates, which is, which is a good thing to have in commons because that gives information about the institution, about where it is, uh, link back to, to the museum website, uh, so people can find the images uh, at their original source. And, and also it's kind of when we talk about the conflict of interest that you shouldn't write the article about your own museum because it's hard to stay neutral, but you still want to have the the the attribution and the attention because you're doing a lot of good work. This is a good way of doing it, having the backlink so so people can find your museum also. Uh, some of the images that were uploaded by the uh, Tekniska Museet in Stockholm uh, old images that they have in their archive and uh, that's improving articles and images that's not possible to take anymore because the, the things that um, the pictures are of are in their archive or houses that's been destroyed since. Uh, another another good thing that we did was a photo hunt at a museum. Uh, the the staff at the museum helped us a lot. They they invited us and the friends of the museum, uh, so we were allowed to to walk around uh, in the museum, all of the museum. They helped us take things out of uh, monitors that were behind glass, built a small white box so we could take better images. A couple of days later, we had an uh, editathon where we uploaded the images and they help uh, improve the metadata and, and uh, upload the images. Uh, actually, you see the, the bottom picture is from the paintings gallery and, and the Wikipedia took pictures of all the paintings and uploaded. And later on, we have found them on a site where you can uh, buy images uh, that they will print on, on large posters or on uh, canvases for you. So it's it's a nice way of showing that the images are actually used outside of Wikimedia Commons as well. Uh, and then the, they're old paintings, public domain, all of them. So so it's a good thing to see that they're being used uh, outside of the project as well. Uh, uh Another example of, of something funny that happened afterwards was that the, the Modern Museum were preparing a exhibition about Hilma af Klint. Uh, she's a painter that's uh, kind of ahead of her time, so she didn't get the attention that um, that she deserved. They thought so. Uh, trying to, to make her more famous, they said they, they asked for help to translate the, the Wikipedia article to, to several languages. And uh, uh, you can see here from, from when the exhibition started in, in February, it has been translated to Italian, Spanish, Farsi, uh, improved with the descriptions in, in several languages, and translated to a bunch of more languages as well, and, and they didn't do the work themselves, but they put up a sign at the museum saying that, well, this article needs to be translated because she deserves more attention than she already has. So, so visitors to the museum went home and, and found the article in English or in Swedish and, and translated it to their own languages. Uh, so, so not only do they do the work themselves, but they're also asking volunteers for help to, to improve the content where they can't do it themselves. Uh, other things that came out of this cooperation was kind of a new mindset that the museums they uh, they started thinking in, in ways they hadn't done before. Uh, the Royal Armoury in Sweden has mainly old stuff because it's it's from the kings that's uh, been around for a long time. Uh, they, they started thinking about this uh, PSI directive that uh, Barbara talked about also, that things created by the government should be freely available. Uh, they, they figured that why not upload all our images, but they didn't do it the way it's usually done, uploading low low resolution images to to the public. Uh, instead, they uploaded the high resolution TIFF images to Commons, and uh, they're keeping the the smaller JPEG images on their own database because if someone want to use the image, have the good one. If someone want to restore an old black white uh, image, have the, the, the really large TIFF image to, to work on that instead of the smaller JPEG uh, because it's it's a much better result if you're doing if you're using the, the large image right away. Uh, we haven't talked that much about QRpedia yet, but uh, you know the, the small square barcodes that's uh, that you can scan with your smartphones. Uh, I think they've been used in, in some projects in Poland, but in Sweden no one has really started using them yet. But the, the Technical Museum are, or the National Museum of Science and Technology are about to start doing that. Uh, we're also trying to, to get some municipalities to, to do that, but we're not really there yet. But they've at least started to think about it. Uh, another thing that followed from, from the cooperation was that with the working life museums, that's the small museums that have like a, an old railway or a small mill or something like that, they figured that we already have a lot of volunteers doing things. They they usually want to write a book about their thing because that's the way it has been done. But no one is really buying the books that they're writing. So so now I, we're doing a cooperation with them where I'm, I'm teaching them how to edit and how to upload images and hopefully they will realize that uh, writing on Wikipedia they they will get a lot more attention about their museum instead of, of writing a book and Wikipedia will benefit because they have a lot of expertise and a lot of knowledge that that will improve articles as well. Um, the Vasa Museum that has this uh, old boat that wasn't really the best way to build a boat. It sank 20 minutes after it was set to sea. Uh, now it's in a museum and they're building a new part of the museum, and in that they will have a new multi-touch table that will have uh, be linked to Wikipedia. So visitors that that uh, look at the table will be able to read the Wikipedia articles about things, and it's it's being produced right now. So hopefully it will also be multilingual. So if if you're coming there, you can scan the QR code with your phone and read the article in your own language instead of them having to, to make signs in, in several languages or print brochures in, in several languages. You can continue reading about the, the ship and the battles in your smartphone instead. Uh, so, so the way to to work with the with Wikipedia and to to to get the most out of it uh, you have to make time for it. Uh, one thing we found out during this collaboration was that uh, just adding a new task like writing on Wikipedia on top of what they already did, it doesn't work because then they're not going to do it. You need to say, well, instead of doing this, you should do that. Uh, some museums did and some didn't, and, and it's been a big difference in, in the museums that actually put in the time for the staff to, to write on Wikipedia as a better record. Uh, realize that you have to give up ownership. You, you can't write on Wikipedia and then own the content. You have to let it go and let others improve it and, and don't think that you can own the article. Uh, <clears throat> also the thing that allow the experts to, to write about what they know, not write about the museum. The communications department will do that better. They they should do that. The, the experts should write on their topics. Uh, also, as with the photo hunt, invite volunteers, invite the, the friends of the museum to to write articles with you. Have a project uh, together with the volunteers. Uh, we did a survey at the end and, and uh, found out that most of the people found it hard to edit Wikipedia. Wikipedians that's been doing it for, for a long time don't really understand why, but the new visual editor that's been rolling out, rolled out during the summer helps a lot. Uh, it's a lot easier to, to edit Wikipedia now than it was before. Uh, you don't really need to, to learn the code to edit Wikipedia now. You can almost write as in a Word document. Uh, have a fixed time, have a monthly meeting where people from different museums can come together and network and, and talk to each other and help each other. Uh, try to, to find volunteers who can come there as well to, to help them out to, to edit and how to improve content. Uh, work on projects together. If, if there is a special year coming up celebrating something, several museums will do something about it, and, and if they work together to improve the content, um, it'll be easier for them. They don't have to do everything themselves. One museum can has a lot of images. They can upload them. One museum has a lot of material. They can improve the articles. Uh, think about what you can do together because that will help you work together as well. Uh, and with that, uh, I think we said that questions will be at the end, so, so I'm going to leave it here. Yes. Uh, Thank you. Dziękuję bardzo, Axel. E, pytania, tak jak e, ustaliśmy wcześniej, pytania do e, osób prezentujących zbierzemy na koniec, także zachęcam wszystkich Państwa do zapisywania pytań. Natomiast przed następną prezentacją mam pytanie do Państwa, którzy słuchacie. Ponieważ mówi, mówiliśmy i tu w wielu prezentacjach, zwłaszcza dzisiejszych, pojawia się informacja o wielu różnych językach, ale tak naprawdę ta mamy takie ryzyko, zwłaszcza tutaj z tego środowiska wikipedystów, wikipedystek, że my sami używamy bardzo hermetycznego języka. Także jeśli pojawiają się y, różne pojęcia, też zachęcam Państwa do y, zapisywania, jeśli są jakieś rzeczy. Y, I chciałam na razie też do Państwa mieć, mam takie pytanie, czy różne sformułowania Y, być może są dla Państwa zrozumiałe, być może nie są, czy na przykład pojęcie, które będzie się pojawiać kilka razy, jeszcze editeton, a już pojawiało się kilka razy, czy jest to dla Państwa zrozumiałe? Tak, dobrze, to <laughs> bardzo się cieszę. Zapraszam y, Wasję Atanasową, która jest y, z, reprezentuje dwie, dwie, dwa środowiska, instytucje i środowisko. Instytucja to jest Bułgarska Akademia Nauk i środowisko to jest Wikipedia Bułgaria. I tu już mamy, mm, zapraszam Cię do prezentacji, ale gdybyś mogła zacząć od krótkiej odpowiedzi, ponieważ to jest też e, dla czasami e, lekko mylące. Wspominam, Axel reprezentował Wikimedia Szwecja, e, Wasia jest z Wikipedii e, Bułgarii. Gdybyś mogła odpowiedzieć najpierw, na czym polega różnica i zapraszam Cię do prezentacji. A Państwa do zapisywania pytań i zadawania na koniec. Thank you. Um, as uh, Maria said, uh, I'm from not from Wikimedia Bulgaria, but from Bulgarian Wikipedia. We uh, don't have yet um, officially chapter, although there are already some discussions for last years. And I'm going to present two of um, our project, actually our two projects, uh, probably not the last one, but so far the, the only one. But um, they are recent and um, they're very successful. Um, a couple of words about Bulgarian Wikipedia. Um, we were established exactly 10 years ago. Actually, in the beginning of December, it will be the anniversary. Um, it's not very big. Uh, actually, it's a rather small community, uh, not more than 200 editors who contribute on a monthly basis. Uh, and as of um, October, we have a bit more than 150,000 articles this is not very big, but we are about 30, 35th place um, in the whole list of Wikipedias. Um, for the last um, probably about five years, since um, 2007, we started cooperations with uh, different external institutions. Um, I'm proud and happy to say, and it has always been my struggle to find more institutions who would like to cooperate with Bulgarian Wikipedia in order to improve content, in order to promote Wikipedia as qualitative source, uh, especially um, among academic sources. So um, we already have Wikipedian projects um, with lecturers and students in more than five um, uh, universities, in uh, not only in Sofia, the capital, but also in um, Plovdiv. Uh, I'm actually uh, leading the first um, university course on uh, Wikipedia and Wiki Technologies in Plovdiv University. It's our third uh, year. Uh, and also uh, these two GLAM projects, uh, of which one is already mm, actually funded by the Wikimedia Foundation in the States. So it's not exactly GLAM by the definition because it's neither gallery, library, archive, or museum, but <laughs> it's the Sophie Zoo. Uh, so it was um, funded. Recently, uh, re we reported the end of the project. Um, and it's yeah, it's important to mention that we have this um, successful experience without having a chapter. So we are very uh, <laughs> yeah, our community is not really happy to, uh, to, to to have it very formally organized. Although there are some trends recently, uh, but yeah, we're doing it without official organization. Um, I will start presenting uh, first with the Sofia Zoo project, although it started a bit later. Um, <coughs> sort of a timeline of the project. Everything started in, uh, on Wikimania when I heard that there are possibilities for funding such projects um, by, by the Wikimedia Foundation. It was important uh, because now when I knew this, um, in December, um, two years ago, uh, the, the idea for cooperation came. Actually, a colleague of mine had heard about the QRPDO and the QR codes, uh, and he was very enthusiastic and said, how can we make it more popular? How can we make Wikipedia more popular in Bulgarian society? I have to mention that um, Bulgarian Wikipedia is popular online, but not so popular offline. So this has some drawbacks uh, because um, it it doesn't really uh, is, is so credible outside of the online space. So uh, when he said, "Let's make something with these QR codes," uh, the idea, very very um, intuitive idea uh, of his was, "Let's go to the Sofia Zoo." And let's um, ask them to put QR codes to uh, the exhibited species um, on their information boards. So the beginning was just let's make some printed stickers and put them on their uh, on their information boards. Now, when we started the discussions, um, actually immediately in the middle of December, um, the colleagues from Sofia Zoo said that um, it's a bit problematic because they don't have um, information boards for all of the exhibited species. Uh, this is a very big problem of theirs. So um, it's um, recreational, but it's also educational institution. Uh, it informs especially smaller audience uh, childs about about biological species, but they don't have they are un, they have been underfunded for years about um, especially this educational role which the zoo has. So they said we have problems with our information boards. There are some very old ones, some broken ones, we missing ones. Um, and because the zoo is a specific specific place, uh, the exhibited species are very often changed. Uh, people, um, sorry, animals are uh, born, others are dying, uh, others are exchanged with other zoos. So it's very dynamic exposition. You don't have it fixed in time <laughs> and space. So uh, we had this problem that they said it's not really possible to make it in this way, but if you can find help us to find some some good source. And in this moment, <laughs> I remembered about the possibility to apply for a funded project for Wikimedia. If you have this possibility to help us have these new information boards for all the species, then we'll just place uh, the QR codes and even other information from Wikimedia, uh, like um, free um, uh, illustrations or um, um maps of the distribution uh, of the species. Uh, we can have them on, on the printed information boards and, and it will work. So this is what we did. Uh, so um, there was a bit, um, you know, about a month and so of preparing the project proposal. And I noted because uh, <laughs> usually you, you have to spend more time in waiting for this project to be hmm. um, to be uh, approved in our case, we <laughs> spent a lot of time in making the proposal and we had it very quickly approved by the uh, Wikimedia Foundation, by the grants committee. <coughs> so we started working um, and the initial idea was to have it for four months. Now, this was not really good estimation of time because um, in probably two weeks after the beginning of the project, <laughs> we understood that we have to sign license agreement about the, using the logos. And because we don't have chapter, uh, it turned out to be very difficult. Pro- it took us some, some about two or three months to, to have it settled. So most of the time in the beginning we spent time on working on these legal pro- problems about the, using the logo. And actually, when I wrote the, the report of our project, this was one of the things which I mentioned. It's really very problematic to use the logo of Wikimedia and Wikipedia if you don't have chapter. And even then, it's it's a bit hard. Although it's a funded project. So we asked for a proposal uh, for, for an extension, um, first to December and then one more uh, to April, because it was really difficult for us in the beginning. We didn't know the seasonality and the availability of the staff in the Sofia Zoo. And then uh, we understood that it's yeah in summer they are more engaged, um, and um, uh, and in winter they had other sort of problems to solve. So actually there was two prolongations, but finally um, one year later <laughs> we were ready, and um, I will. Uh, um, the, the, idea was not only to prepare information boards; it was also to write the missing articles, and um, uh, you know the project goes uh, not only to prepare these plates, but also with with the QRPD uh, codes, and also to integrate other content. Uh, but also to have the articles. Now, uh, about the QPD, I would just mention that we used, in this case, we decided uh, to use the Latin names. Because, for instance, if you have this animal, um, red ruffled lemur, it's from Madagascar, one very pretty animal, which they have exhibited if you do it from the Latin name, you have very, very simple, much simpler uh, QR code. If you try to do it from the Bulgarian name, so the URL in the Bulgarian Wikipedia, it's, it's going to be much, much sophisticated and the resolution of the QR code is going to be, it's one and the same. Both codes lead to the same place. But if you have this one, it's much more um, risky for smartphones to, to really um, make, make it. <laughs> so uh, the recognition, the pattern recognition, uh, it's much uh, easier, uh, much easier when the resolution is is this size. So, and we also use the Latin names in order to keep consistency with all Wikipedias. Uh, because in all Wikipedias we have different names, but Latin name of the species is the same everywhere. So it it's important to maintain um, good um, good links. Now um, I also want to mention that um, this was the moment, only after the beginning of this um, project, we um, opened the eyes <laughs> of the Sofia Zoo uh, staff about the availability of free photos. Up to this moment, <laughs> they said that, well, needing, uh, when they needed to have some brochures or information plates or whatever with some graphical content, uh, for instance, photos of exhibited species, they only knew about the possibility to buy copyrighted material. For instance, they, they find some photographer who went in the jungle and made some pictures. Okay, it's it's okay, but usually people like this sell for very high prices. And for a public institution like our zoo, which is traditionally underfunded, uh, it's a big problem. Only then they understood that Wikipedia offers free content, free graphical content like Wikimedia, those in Wikimedia Commons, and they didn't know uh, at that moment that mm, there are quite qualitative images which are available freely under free license. So um, uh, they were really very happy to know that there is such option and were very glad to add this uh, content with the respective attribution. Uh, and we also created and improved uh, articles about the exhibited species. If I remember well, we created about 120 new articles and improved about um, 60 or 70. Uh, there are about um, 10 more which are pending because there are some um, problems with the exact taxonomical uh, place of the, you know, of the species. There are scientific discussions. They're above <laughs> and beyond Wikipedia and zoo, but um, problems with the name and taxonomy. Um, I would like also to say what was the impact of the project. Um, the fact that we, <laughs> yeah, as I said, opened the eyes of Sofia Zoo staff uh, really make it, made it very enthusiastic about Wikipedia. They were enthusiastic in the beginning, but they got really very hooked on this. Uh, they became something like ambassadors of the Wikipedia movement in their um, circles. Um, some of the uh, people who worked there um, went to conferences on uh, Aquarius and zoos, and they promoted our project and said Wikipedia is a very good source. Use it on your languages and try to make something like this for you. Um, so using these information boards with the um, attribution of the used content, it was sort of an advertisement of free um, content, free licenses in Bulgaria. In Bulgaria, I'm sorry to say, but this concept is not really well known. It's not like in the States or elsewhere. But uh, we, we traditionally have it as a problem, even in, uh, in circles of jurists. They, in, even in legislative uh, circles, people who are working on copyrights, they do not know about free licenses. So it was sort of an advertisement. Um, we also um, were, um, this, this project was covered very positively in media, uh, and it also helped, sorry, I haven't written it, but I'll say it. We also helped for the um, making the, <laughs> let's say, high-tech <laughs> image of the Sofia Zoo. Uh, to help them promote high, higher um, technologies and more advanced technologies like QRpedia and smartphones among society and among their target audiences. And in general, it was yeah, positive coverage. Um, I would just say something about the, the budgets. Um, when I said that we uh, wrote a proposal and we won it, funded by the Wikimedia Foundation, actually there was one condition. The condition was that since the beneficiary of the project is not going to be Wikimedia chapter, uh, but uh, an external um, institution. And because we are doing <laughs> uh, funding some, some part of their job which should be funded by the state or by the municipality, so it's not really the business of Wikimedia Foundation to fund such things in general. But they agreed. <coughs> so the condition was to find some co funding. Um, and it was really good that we managed it. Um, a colleague Wikipedian who uh, wanted, he said that for years he wanted to make some bigger donation. He said, I want to contribute to this project in order to know that when I uh, bring my, my, my son with me uh, in the zoo, um, I will <laughs> show him something which is done by the Wikipedians and by me personally as mm. well. So it was good that we found very generous Wikipedian who donated part of the um, budget. Um, and it's um, the budget allocation, uh, as you can see, the bigger percent, actually 25% went to um, something which stays. It's metal constructions for uh, holding, holding the plates, and it's the plates. And I just want to note it because when you see Wikipedia grants, Wikimedia, uh, sorry, grants, very often money are going for organization events. It's okay, it's very good, but when it goes to regular such things that yeah, come and go, <laughs> um, and in this case, these are things that stay and will stay for ages. So it's infrastructure that will stay for ages, and it's material and. Um, um, and yeah, and lasting. It will have lasting effect. And I just want to show several pictures. This is how the information plates look like. They are, um, I show you this size. And we have smaller ones for the aquaria because um, uh, the, the, species and the information about the exhibited species there is small, but you can see uh, here is the attribution. We have attribution here on the used images. We have um, um information in Bulgarian and English, and we have the QR codes. I don't know they are this size. So quite good, visible, and uh, they can be followed easily by people. Um, also, on both entrances of the Sofia Zoo, there are information plates explaining the different details in um, two languages, and there are also uh, here the logos. So this is from the official opening with my colleagues who did the printing, um, the lady from Sofia Zoo and the colleague who contributed with this co-funding. And yeah, it was really very nice um, project. And the second project which I would like to present, now it happened a bit, a bit differently. In the case of Sofia Zoo, it was we who approached the zoo and um, offered them to do some cooperation. Uh, in the case of uh, in the case of State Archives Agency, it was they who approached us, and I really want to to emphasize this because um, I've been trying to attract different institutions, mainly state institutions, to cooperate with Wikipedia for, um, let's say, six years since 2007. Uh, we approached the Bulgarian National Television, we approached the Bulgarian Telegraphic Agency, which are the two main sources of um, um, day-to-day uh, information. So um, we really wanted to ensure such sources of information to be available to Wikipedia as well. Unfortunately, in both cases, they were very closed, very bureaucratic institutions, and we couldn't couldn't really manage it. They they were not really happy to open uh, their content, even even just let's say one or two pictures a day or something like this. But they simply said we are we're not um, we're not going to, to make such cooperation. And one of the reasons was that we don't have chapter, we don't have juridical body to. Such institutions very much like to speak and communicate with juridical bodies, not just volunteers like me. So it was really notable that they approached us, and this happened um, just two months before the Sofia Zoo Corporation. It started in October. Actually, um, the idea uh, started a bit earlier. The director, the then director of um, uh, the state archives, heard um, presentation of such <laughs> um, yeah, sort of a conference on archivists. Uh, he heard about the American experience, the uh, David Ferrero uh, in the United States, who presented about the experience of um, English Wikipedia and American archives. Um, and he got really very enthusiastic about such idea to be done in Bulgaria. Um, we started immediately uh, to negotiate. Uh, actually, <laughs> there was absolutely no, no second th- thought about this. We were absolutely keen on doing this. But there were a lot of negotiations with their um, legislative uh, unit. Uh, as I said, free content, free licenses are absolutely unknown in Bulgaria. And this was the, the, the, the problem. There uh, their um, legislative um, team needed to be convinced that we want something for free and we want something for free license and we want to have it forever. <laughs> they said, okay, let's make some contracts. And we said, it's not working exactly like this. We're not signing, going to sign contracts. We are volunteers for Wikipedia. Um, and after yeah, a couple of months of discussions and negotiations, we finally agreed that we are only going to digitize um, content which is in public domain, which means 70 and more years old. So it makes it about 1942 uh, for this year. Um, and we had to sign agreements, uh, and for these agreements, uh, we were given the right to digitize it for free because if you go in the National Archives in Bulgaria, um, you can have it done by the people and it's going to pay um, to, to, to cost something. But even if you digitize content by yourself, you're again obliged to pay something. So um, it's it's more or less yeah. There is some barrier on the on the entrance. So they said for you Wikipedians, we are going to make it completely free. Um, on in March last year when we officially started the uh, cooperation. Six Wikipedians signed the agreement. Then three more people joined on the run. Um, and uh, in May this year, we already have another um, archive in Plovdiv. Uh, so far, we only worked in Sofia and then um, in Plovdiv archives, which are sub subdivision of the Sofia uh, archive, but for this moment they weren't open for this cooperation, so we started it in May with them again. Um, and um, now we have a little bit of problem. Uh, with the new government, which was elected a couple of months ago, they changed absolutely all uh, lead, um, chiefs of agencies and ministries and everything. So our director, <laughs> I say our because I really feel him like my boss, but he was very good historian, very open for such cooperations, but now he's changed. He is no more director. And we still don't know. It only happened two months ago, and um, because it was summer holidays and everything, we still don't know whether the new director will be prone to continue such such initiative for opening the archives towards public and towards Wikipedia and towards pub- and mm, free content. So it's a bit questionable. I, I do hope that he will keep this good trend because it's really very <coughs> important. During the um, directorship of um, um Professor Ivanov, um, the archives did a lot of new things in social media. In, um, they, they invited volunteers from early age. Kids were working and helping in the archives. Uh, for crowdsourcing, for crowdfunding. So they were really um, open to such new new initiatives, new new trends. I really do hope that the new director will continue this trend and not stop it. I'm sorry, Vasya, we have uh, two more minutes. Okay, thank you. So we have different issues like um, uh, the, the general issue that arch, um, archives digitation um, started very late in Bulgaria. Um, poor document descriptions and metadata, uh, and also the fact that almost all catalogs are on paper and it's very hard to search um, we we digitize content, but we also have problems with the you know, free licenses, which we are restricted to use only to um, those documents from the last 70 years, and the fact that BASA does not, BASA Bulgarian agency, uh, does not hold the copyrights. They just hold the material, but they don't have, uh, hold the copyrights. We also had technical issues. We were provided with good Wi-Fi connection, but all the digitizing equipment was our own, scanners and um, laptops. Um, we digitize mainly illustrative content, things that can be used as illustrations, like photos, of places um, of people, places, events, and newspapers and very few documents that are to be authored and used as primary sources of information. So far, we are only concentrating on illustrative content. Um, yeah, we, we digitize only when copyright allows us, which is very restrictive, but so far this is the only way to do it. Um, we do it when there is possibility, real or potential, to illustrate uh, Wikipedian articles, which means that there is some level of notability that is to be covered. No, but not only for Bulgarian, we also digitize when it's possible to um, illustrate some foreign Wikipedia. Um, and we upload to Wikimedia Commons in this, um, you can see com uh, Basa. Uh, we have their progress report with all the images which have been uploaded, more than 600 so far. Just a couple of <laughs> pictures to show you. So all these are really used documents for illustration. Now, just one slide for the lessons learned. Know your Wikipedian or Wikimedian community. In the beginning, it was really a problem that we didn't know who to work with. Um, me and several colleagues, but it's important to know the possibilities, the willingness and availability of other Wikipedians because we're all volunteers. Um, also, how to communicate in this project, it's really sticky and, problematic question. Uh, whether have the, um, the mail list open or closed, there were heated discussions. Uh, it's also good to know your glam partners, especially their workload, their seasonality, their availability, their bureaucracy, their organizational structure, uh, their regulations, and their legal limitations we had, in both cases, we had legal limitations and concerns which they had. Um, the planning and coordination of such grant projects was of crucial importance, and there were yeah, things to be learned on the run, not, not ready uh, to know. But um, one of the lessons was always provide more time than you, than you think you'll be needing. You always need more time. <laughs> Uh, maintaining a public progress report page for people to know what you're doing, that you're not doing it secretly, that you're doing it for, for everybody for free. Um, also to be more inclusive. I think that we weren't enough inclusive and this is a mistake. Um, and also to plan the expenses very carefully. And this is <laughs> one thing which we did well. Actually, we didn't do it well with time, but we did it well with budget. Um, securing uh, co-funding it. It's good to be voluntary, not commercial. Uh, it's uh, it was also good to have careful planning, and we did it, and we didn't have problems in the end. And um, to timely prepare publicity materials, not in the end. You, you do it in the beginning, when everything is fresh, then just update. And just final slide about what's so glamorous about me, about glam. And it's very non-neutral <laughs> point of view, it's uh, my own point of view. I, I love meeting new people from GLAM institutions. People in GLAM institutions are very knowledgeable, very enthusiastic, and especially in Bulgaria. They are doing it for, for their um, internal feeling that this is to be done right, and they're very enthusiastic and very idealistic people. I love uh, idealistic people. People in Bulgaria who do GLAM, who are GLAM staff, are people like this. So they are very much in our Wikipedian spirit there is so much to be done, and wherever you start from, you're on the right track. Um, there are so few people who are willing or have the potential or have the physical availability to do it. Uh, so you are one of the few privileged people to do glam in, in Wikipedia community, and I love it. <laughs> and yeah, whatever you, you start to do, you're there. Um, it also, when you have few people, it means that you have better coordination and um, you're working on your own pace. You are not dealing with um, administration, moderation of heated discussions like the ones which happen in Wikipedia, and it's mm, less stressful than ordinary Wikipedia job. I love it. Anytime when I feel like I want to um, leave Wikipedia and not do any more Wikipedian work, then I go to do some glam and I relax. Um, and it's very rewarding experience because you know that you are one of the few people that can do it and that are willing to do it, and you do it for everybody. And it's connection between GLAM institutions, Wikipedia, that you know you're really the interface and one of the very few people who are really doing it. Um, and as final sentence, it's good that now when people saw that there is such potential in, in having these GLAM projects uh, our community, Wikipedian community, are much more um, happy to have um, official chapter established because they already know that if we can do so much without chapter, then with chapter we are probably going to do much more, much more. So yeah. thank you for your attention, and I hope that I fit in this time. <laughs> Dziękuję bardzo. To była prezentacja tym razem ze środowiska Wikipedia. E, z Bułgarii, a teraz zapraszam e, Tomka Ganicza, który opowie o e, pozytywnych i negatywnych doświadczeniach współpracy w Polsce, co jest odpowiedzią na pytanie też zresztą, które już padło w poprzedniej sesji. już raz e, poprzednio przedstawiałem. <clears throat> E, pierwszy slajd jest troszkę złośliwy w tym sensie, że nie wiem, czy Państwo rozpoznają tą budowlę, ale to jest Wawel. <clears throat> E, I Wawel jest dla nas dotąd taką swojego rodzaju niezdobytą twierdzą, <clears throat> dlatego właśnie pozwoliłem sobie pokazać jeden z obrazów, który jest z pewnością w domenie publicznej. Niemniej według niektórych pomysłu dyrekcji Wawelu. Być może zrobiłem to nielegalnie. Stowarzyszenie Wikimedia Polska powstało w 2005 roku e, i nie było zbyt aktywne we współpracy z organizacjami e, FEGLAM e, dość długo, dlatego z wielką zazdrością przyglądaliśmy się właśnie dokonaniom innych oddziałów Wikimedia, no i zwłaszcza E, szczególnie powiedzmy pozytywnie można powiedzieć, ale też w pewnym sensie troszkę negatywnie e, dotknął nas e, projekt współpracy Wikimedia Deutschland z Bundesarchiv. Nie dlatego, że to był zły projekt, to był super projekt, tak? 80 tysięcy zdjęć załadowanych na wolnych licencjach, które można sobie było użyć w dowolnym celu ale na przykład mamy tutaj zdjęcie, które jest całkiem niedaleko stąd zrobione. <clears throat> Y, przez prawdopodobnie jakiegoś niemieckiego wojskowego propagandzistę, który zrobił zdjęcie, to jest mur y, w gesta warszawskiego. <clears throat> I teraz y, w, dotąd, do, do dzisiaj w wielu artykułach w polskiej Wikipedii dotyczącej II wojny światowej, ale nie tylko, mamy często taką sytuację, że jedyne zdjęcia, które to ilustrują, to są zdjęcia z Bundesarchiv, tak? I serce Polaka trochę się przy, przy tym burzy. Nie, nie, jest to naturalnie e, wina Niemców w tej chwili, natomiast e, no, chciałoby się mieć też zdjęcia z Polski. E, również przy, tu już była trochę mowa właśnie o Smithsonian Institution Archive, gdzie załadowano ponad tysiąc zdjęć z British Museum, gdzie współpraca była trochę inna i polegała głównie na rozwijaniu artykułów, E, Tropen Muzeum, około 50 tysięcy zdjęć, czy nawet taka współpraca z Al Jazeera, która zaskutkowała kilkuset zdjęciami i trochę e, filmami. No i tu jest na przykład przykład właśnie takiego e, ciekawego dokumentu ze Smithsonian Institution, to jest list przedsiębiorstwa braci Wright, E, e, który właśnie rozpoczynał ideę e, budowy samolotu, <clears throat> czy właśnie bardzo ładne, profesjonalnie wykonane, bezcieniowe zdjęcia obiektów etnograficznych z Holandii. Teraz nie było o tym mowa, więc troszkę krótko o takich trzech ogólnie modelach współpracy, jakie E, e, prowadzi e, środowisko, powiedzmy, wikipedystów z organizacjami GLAMP. I pierwszy to jest taki najbardziej naturalny i który się często zdarza, to jest taki model spontaniczny. Znaczy mamy taką sytuację, że mamy paru wikipedystów, czy jednego nawet, który ma pomysł, żeby zrobić trochę fotografii w jakiejś instytucji GLAM, po to, żeby nimi ilustrować artykuły Wikipedii z tematyki, która go interesuje. No i taki ktoś sobie idzie do tego muzeum z ulicy, można powiedzieć, jako zwykły turysta, zaczyna robić zdjęcia i są no, różne efekty tego. <clears throat> Y, I, I, e, bardzo często natrafia się na taką barierę, że mu tych zdjęć nie pozwalają robić, więc wtedy zgłasza się do Stowarzyszenia Wikimedia Polska o pomoc. Y, drugi to jest taki bardziej oficjalny, to jest taka formalna współpraca, kiedy jakaś instytucja szuka kontaktu z Wikipedią, znajduje informację, że jest Stowarzyszenie Wikimedia Polska, wysyła maila czy formalny taki papierowy list i od tego się zaczyna współpraca. Najczęściej ona jest motywowana chęcią poprawy wizerunku e, tej instytucji w Wikipedii. Znaczy, na, zwykle się to zaczyna od tego, że e, stwierdzają, że nie podoba im się artykuł w Wikipedii na temat tej instytucji i co zrobić, żeby go poprawić. E, I wreszcie model dziki najmniej fajny, który się tworzy w momencie, kiedy instytucja odmawia współpracy. E, a mimo to wikipedyści, nie przejmując się tym faktem, albo nawet czasem nie wiedząc o tym, ponieważ na przykład jeden wikipedysta przychodzi, zabroniono mu, nic o tym nie wie, następny przychodzi i robi znowu to samo, tak? <clears throat> E, I e, no, tego typu, no, trudno nazwać współpracą, ale taki dziki układ kiedy instytucja odmawia współpracy, a wikipedyści mimo to przychodzą i robią swoje, jest najgorszy. Znaczy w tym sensie, że po pierwsze irytuje oczywiście instytucje, a po drugie y, no daje też technicznie najgorszy, najgorszą jakąś zdjęć, naj, najgorzej opisanych itd. Tak Niemniej on się zdarza nie tylko w Polsce, ale również Francuzi opowiadali o takich przypadkach na, na różnych konferencjach, w wielu innych krajach to się zdarza. No i teraz y, Stowarzyszenie właśnie działa w tych dwóch obszarach, to znaczy no, dzikiej współpracy nie wspiera, a niemniej już mm, nie ma żadnej możliwości zakazać. <clears throat> Y, y, natomiast y, w tych dwóch dziedzinach pokażę, jak to właśnie wygląda, więc w przypadku współpracy takich inicjatyw oddolnych, no to zwykle polega to na tym, że no, jakiś wikipedysta pocałował klamkę w instytucji, <clears throat> ponieważ z, z kimś z ulicy nie chciano w ogóle rozmawiać, no i prosi zwykle, żeby mu dostarczyć jakieś pismo oficjalnie podpisane przez prezesa z pieczątką, że on tutaj jest oficjalnym wikipedystą i może i prosi o wsparcie. I to bardzo często już pomaga. <clears throat> Y, potem w momencie, kiedy ta współpraca zaczyna nabierać trochę charakteru, Y, no, bardzo często jest taka potrzeba z instytucji, żeby się spotkać z kimś poważnym i porozmawiać o kształcie tej współpracy, no i wtedy wówczas też szukamy kogoś, często to jestem ja, ale również inne osoby z zarządu, czy nawet niekoniecznie z zarządu, y, w, w stowarzyszenia przychodzą jako oficjalni przedstawiciele i zaczynają z tą instytucją y, w, z, po prostu rozmawiać. Wreszcie te spotkania się kończą często chęcią instytucji do podpisania jakiejś formalnej umowy. My jako Wikipedia takiej umowy do niczego nie potrzebujemy, natomiast instytucja czasem potrzebuje mieć jakąś podkładkę i te umowy są czasem bardzo zabawne, to znaczy one za, na przykład jest umowa o współpracy i jest klauzula, że y, muzeum za nic nie odpowiada i stowarzyszenie za nic nie odpowiada, ale jest potrzebne takie pismo. No i wreszcie Stowarzyszenie Wikimedia Polska wspiera te e, oddolne inicjatywy finansowo. Mamy taki e, projekt, który się nazywa Wikigranty. Każdy e, wikipedysta, który potrzebuje na przykład środków na podróż, albo na kserowanie czegoś, albo na zakup książek, może się zgłosić i dostaje na to środki. <clears throat> No i również stowarzyszenie organizuje co roku takie wiki ekspedycje, to są takie wyprawy kilku wikipedystów, którzy razem jadą Y, i w cały obszar, na przykład województwo podlaskie, Podlasie albo na przykład województwo pomorskie, wiele innych miejsc, y, takie miejsca, które są słabo opisane w Wikipedii, fotografują, spotykają się z lokalnymi y, w, w przedstawicielami władzy, NGO-sów, kościołów itd. Tak I tutaj też działanie Stowarzyszenia oprócz finansowania tych wyjazdów jest takie, że są oficjalne właśnie pisma Y, wysyłane z prośbą o współpracę i najlepiej się to udaje z parkami narodowymi i również e, z organizacjami kościelnymi. To znaczy na przykład jeśli e, na Podlasiu <clears throat> działaliśmy, y, to mieliśmy oficjalne pismo od y, dwóch biskupów, w, w, znaczy od biskupa unickiego, od biskupa prawosławnego i od dwóch biskupów katolickich, Y, no i w momencie, kiedy proboszcz na przykład bał się nam otworzyć podwoje, no to się wyciągało to pismo, że my tu jesteśmy oficjalne, oficjalni i tam była prośba w, w, w biskupa o to, żeby nas puścić, tak? I to w pewności wystarczy. No teraz starałem się jak najmniej powiedzieć o porażkach, ale jednak troszkę muszę. Y, no pierwszą taką porażką, bardzo bolesną dla nas, to była właśnie E, próba współpracy z Wawelem. E, <clears throat> teraz to się już trochę zmieniło. Nawet jak w zeszłym roku e, akurat w Krakowie mieliśmy konferencję Wikimedia Polska i tam w ramach tej konferencji była wycieczka na Wawel, to już zobaczyłem, że te stare zakazy zostały zdjęte przynajmniej ze ściany. <clears throat> Ale, ale prawie mnie chcieli aresztować. No ale to było w katedrze. Katedra to jest co innego, <clears throat> ale... Nie, na zewnątrz, na dziedzińcu. Y, no tak, no w każdym razie y, w władze muzeum na Wawelu y, zastrzegły Wawel jako taki, jako znak towarowy i twierdziły, że na tej podstawie w zasadzie nielegalne jest nawet fotografowanie, y, znaczy publikowanie fotografii Wawelu robionych z ulicy, z miasta. Y, a w ogóle nie ma mowy o fotografowaniu w środku na przykład. Niemniej praktyka była taka, że jak się wejdzie Y, do Wikimedia Commons y, do kategorii, która obejmuje zdjęcia y, w, w, z Wawelu, to jest ich tam mnóstwo. One są wykonywane przez nieświadomych wikipedystów polskich i zagranicznych, którzy przychodzą i nie przychodzi im kompletnie do głowy, że, że można zakazać fotografowania murów, tak? I w tej chwili, no tak mówię, jak byliśmy ostatnio na Wawelu, to w, Nikt nam za bardzo nie zabraniał już fotografować, znaczy ciebie to atakowali we wnętrzu w katedrze za fotografowanie. Nie, na dziedzińcu mnie za... No, w każdym razie, no, ta współpraca jest tak, że tak, jak trochę złośliwie pokazałem na początku ten w stary, w, w stary obraz Wawelu jako takiej niezdobytej twierdzy. No i to jest jedno z fajnych zdjęć, które są sobie na Commons i E, tak jak mówię, nie, nie wiem, może Muzeum na Wawelu zdecyduje się w końcu pozwać któregoś z wikipedystów i to będzie bardzo ciekawa sprawa. I oczywiście, oczywiście jako stowarzyszenie, stowarzyszenie Wikimedia Polska będzie wspierać, tak, załatwi prawnika i będzie ratowało <laughs> tego wikipedystę. E, drugi przypadek e, to jest historia z Wilanowem. Tutaj akurat była bardzo duża wola współpracy ze strony muzeum i ani złego jednego słowa nie mogę o dyrekcji muzeum tutaj powiedzieć. Y, natomiast no tam w Wilanowie jest taka sytuacja, że są roszczenia prywatnych właścicieli do Wilanowa i poszczególnych obiektów wewnątrz w, w, w muzeum. W związku z tym y, był problem tego, że dyrekcja Wilanowa nie mogła y, udzielić zgody na fotografowanie większości obiektów. No i no to trudno, tak? W tym takim przypadku no, ani oni nie mogą nic zrobić, ani my. Trzeba by chyba prawo zmienić. E, no i trzeci taki przypadek to jest z kolei stosunkowo niedawny, to jest kancelaria prezydenta Rzeczpospolitej. Tutaj od razu zaznaczę, że to nie jest atak na samego pana prezydenta, który prawdopodobnie o tym w ogóle nie wie, nie wie co, co się dzieje. Tak? Natomiast y, y, sytuacja była y, z kancelarią prezydenta taka, że jeszcze za poprzedniego prezydenta była taka nieformalna umowa, że zdjęcia z kancelarii będą udostępniane na takiej dość restrykcyjnej licencji GNU FDL. I, y, I potem jak władzę objął aktualny prezydent, to jeszcze przez półtora roku to funkcjonowało na starych zasadach. Y, I w związku z tym, jak się weszło do Wikipedii na, e, w, w hasło biograficzne o prezydencie, to było zdjęcie oficjalne właśnie z kancelarii, e, które było opisane, że jest na licencji GNU FDL. I ono jest sobie do tej pory, bo, bo tak było udostępnione. No i potem, jak wiadomo, nie wiem dokładnie kiedy to było, ale jak wiadomo, prezydent zmienił trochę swój wygląd. No i w związku z tym jakiś pracownik kancelarii dostał zadanie, żeby zmienić zdjęcie prezydenta w Wikipedii również. No i tu się okazało pro, e, problem, bo wrzucił to zdjęcie, <clears throat> y, y, y, ale było, że nie wolno w ogóle nic z tym zdjęciem robić, oprócz tego, że ono sobie tam jest, e, a Wikipedia takich zdjęć nie akceptuje, tylko musi być na wolnej licencji. No i w związku z tym zdjęcie zostało usunięte, zresztą nie przez polskiego nawet wikipedystę, tylko kogoś tam z zagranicy, kto zobaczył, że to zdjęcie jest no, niezgodnie z zasadami Wikipedii załadowane. <clears throat> była od razu pretensja e, w kancelarii, no więc zaczęliśmy dyskutować, że to wynika z faktu, że kancelaria zmieniła zasady udostępniania zdjęć <clears throat> i nie, nie, nie można tego zrobić na takich zasadach, tylko musi przynajmniej na to jedno zdjęcie zostać udzielona wolna licencja. I całe miesiące trwały tam, było widać, że to była taka spychotechnika, że jeden pracownik kancelarii zwalał to na drugiego, bo nie chciał się tym zajmować, y, y, łącznie z tym, że E, później powiem o takiej współpracy z Kancelarią Senatu z kolei i właśnie tam kolega z Kancelarii Senatu próbował ten problem rozwiązać i e, udało się to w końcu o tyle, że wreszcie została udzielona licencja na to jedno zdjęcie i można było pokazać prezydenta w Wikipedii, jak on aktualnie wygląda, ale żadnych innych więcej zdjęć nie. No, teraz tyle o takich negatywnych historiach, natomiast teraz więcej o sukcesach. Pierwszym naszym takim sukcesem to było w 2007 roku. Y, to była współpraca z Zamkiem Cłukowskich i tam też była dość taka zabawna historia. Stowarzyszenie dopiero co powstało. Koledzy sobie tam poszli robić zdjęcie w muzeum tak na takich dzikich zasadach suweszki jako turyści. Y, no i tam ktoś z y, ochrony y, tego zamku przestraszył się, że oni chodzą z zbyt profesjonalnymi aparatami i, i, i, i, za, i zabronił im, powiedział, żeby sobie poszli. No to oni się zaczęli trochę tam z nimi ochroniarzami dyskutować i w końcu wylądowali w gabinecie dyrektora. No i zabawna historia była tu taka, że jeden z tych fotografów, mianowicie E, ten drugi Worex, y, był w tym czasie wiceprezesem stowarzyszenia. No i była taka śmieszna rozmowa u dyrektora, że dyrektor powiedział, że y, y, no w porządku, tylko trzeba jakąś umowę, jakieś pismo, że skąd wy jesteście, dlaczego fotografujecie i tak dalej. No i Worek zażartował, że on może wyjąć pieczątkę stowarzyszenia i sam sobie wypisać zaświadczenie, kim jest, tak? <laughs> No ale w praktyce to potem było tak, że powiedzmy, żeby to była inna osoba, to ówczesny wówczas prezes stowarzyszenia takie pismo przygotował, wysłał. E, potem była trochę wymiana e, telefonów, maili, trochę spokojnych rozmów. Zaskutkowało to bardzo fajną współpracą, mianowicie taką, że e, właśnie została taka podpisana deklaracja współpracy, po czym oni sobie mogli wejść do muzeum razem z pracownikiem, pracowniczką, która ich która się nimi opiekowała w godzinach, kiedy to muzeum jest normalnie zamknięte, także mieli swobodę fotografowania ze statywem pustych wnętrz y, i w wyniku tego powstało kilkadziesiąt zdjęć właśnie. Normalnie się nie da tego zrobić, bo tu ludzie chodzą, a w, y, y, właśnie dzięki temu, że to było we współpracy, to były dużo lepsze te zdjęcia. Mało tego, <clears throat> To jest akurat, mogę powiedzieć teraz już wikipedystka Graczyk, a wówczas to była, jest nadal pracownica w, w muzeum, która się tak zaangażowała w tą współpracę, że sama zaczęła pisać artykuł o tym muzeum. I jak teraz y, zajrzycie Państwo do Wikipedii do tego artykułu, to on ma medal. To znaczy w Wikipedii mamy taką zasadę, że najlepsze artykuły y, są umieszczane na takiej specjalnej stronie, na której się dyskutuje nad ich jakością. Y, I w momencie, kiedy nikt nie ma niczego, do czego by się mógł przyczepić do tego artykułu, ten artykuł jest rozbudowany, to wówczas artykuł dostaje taki znaczek, że jest medalowy. No i ten artykuł właśnie o tym zamku jest medalowy, jest głównie dziełem właśnie wikipedyjskich graczy, która później się wciągnęła i zaczęła pisać, do dziś jest aktywną wikipedystką. Y, następny sukces <clears throat> y, Y, to jest stosunkowo świeży, to jest współpraca z Agadem, czyli Archiwum Głównym Akt Dawnych. Y, ta współpraca też wynikła z tego, że e, tam działa takie stowarzyszenie, które się nazywa Archiwum Patrie, które jest y, y, założone przez pracowników Agadu y, i no, oni kiedyś przygotowywali kilkaset czy kilka tysięcy skanów dokumentów, które są w Agadzie i one były udostępnione w takim serwisie, który się nazywał poland.pl. <clears throat> Potem ten serwis zniknął razem z tymi wszystkimi materiałami, a oni chcieli gdzieś to umieścić, doszli do wniosku, że może lepiej nie współpracować z jakąś firmą, która postawi stronę, potem ta strona zniknie, ktoś ją przejmie, tylko z czymś bardziej trwałym. No i uznali, że Wikipedia jest takim trwałym projektem, do którego to można y, wrzucić i <clears throat> y, zadzwonili do stowarzyszenia, spotkaliśmy się z nimi w kawiarni, porozmawialiśmy o sprawach formalnych, technicznych, znaleźliśmy y, dwóch wikipedystów, którzy im pomogli zorganizować system ładowania. No i się zaczęło ładowaniu. <clears throat> Na początek to było bez żadnej formalnej umowy, tylko nazywało się to, że to niby jest testowe ładowanie, ale w ramach tego testowego ładowania załadowano ponad tysiąc skanów różnych dokumentów. No a później jednak dyrekcja Agadu stwierdziła, że no jakieś pismo musimy podpisać, więc się yy, spotkałem z dyrekcją Agadu dosłownie na 15 minut. Wcześniej było pismo przygotowane, podpisy, stempelki i, i, i była już sprawa formalnie też załatwiona. <clears throat> Y, no i w tej chwili y, mamy już ponad 2000 skanów dokumentów historycznych. One nie są tak skanowane jak leci, bo Agat ma <clears throat> pewnie idące w setki tysięcy tych dokumentów. Y, natomiast to są bardzo starannie wykonywane skany w bardzo wysokiej rozdzielczości, idącej w dziesiątki tysięcy pikseli po, po, po jednym boku, z dokładnym ustawianiem barw i tak dalej. Y, no i są selekcjonowane takie dokumenty, które są ciekawe z punktu widzenia tego, żeby zilustrować nimi dokumenty, artykuły Wikipedii. I to na przykład jest y, w, w, of, to, to jest na przykład y, pokój, znaczy tekst w pokoju w Toruniu, który był po, po bitwie pod Grunwaldem i oczywiście jest w artykule o, o tym pokoju. Tutaj z kolei jest pierwsza E, strona pokoju oliwskiego i tu jak widać y, staranność wykonania tego skanu, gdzie jest właśnie również e, e, wzorzec kolorów i w, w, to jest bardzo starannie właśnie dopilnowane to, żeby się odzorowywanie barw było dobre. No i wreszcie tutaj mój ulubiony dokument z tego zestawu, który oni pierwotnie załadowali, mianowicie to jest list królowej Elżbiety I brytyjskiej y, do y, kanclerza Zamojskiego. I co ciekawe, potem z tego zostało wycięty sam podpis y, królowej i on jest w tej chwili w artykułach w Wikipedii na temat królowej w, w kilkudziesięciu artykułach umieszczony. Drugi przykład sukcesu, znaczy trzeci już, to jest współpraca z Kancelarią Senatu. Tutaj sytuacja była taka, że już w 2005 roku y, Kancelaria Senatu udzieliła zgody na użycie kilkudziesięciu zdjęć, a potem y, ktoś z kancelarii ładował kolejne zdjęcia bez już takiej formalnej zgody. Y, I w pewnym momencie jeden z zagranicznych administratorów Wikimedia Commons przyczepił się do tych zdjęć załadowanych później, stwierdził, że nie ma na nie zgody, nie wiadomo co i trzeba je usunąć. I w tym momencie obudził się wikipedysta e, Adrian Grycu, który się okazało, że jest pracownikiem e, kancelarii e, i w pierwszym rzucie uratował te zdjęcia, które były do tej pory w, w załadowane, w, załatwiając odpowiednią zgodę na nie, a potem wpadł na pomysł, żeby zrobić stałą współpracę E, no i tutaj znowu stowarzyszenie się przydało o tyle, że on potrzebował jakieś oficjalne pismo, że jest przedstawicielem stowarzyszenia e, w, i może rozmawiać z, e, z szefostwem Kancelarii Senatu. I właśnie został jakby oficjalnie mianowany takim przedstawicielem. Później zrobił naprawdę ogrom pracy dyskusji na temat właśnie, właśnie kto właściwie ma prawa autorskie do tych zdjęć, które e, w, e, na stronie Senatu się znajdują, e, w, dotarł do bazy danych tych zdjęć, umów z fotografowami, z fotografami i zaczął rozmawiać z samymi fotografami również, którzy trochę się na początku krzywili na, na, na pomysł, że ich zdjęcia będą używane na wolnych licencjach. <clears throat> No i tutaj w, jeśli chodzi o tą zgodę w, samych fotografów, ona w zasadzie nie była wymagana, ponieważ oni wykonywali tą pracę w ramach stosunku pracy czy umów o dzieło i prawa autorskie majątkowe należało i tak do kancelarii. Niemniej y, no, po to, żeby ich powiedzmy nie irytować, czy po to, żeby dla nich ta współpraca też była jakaś, jakaś wartościowa, y, pomysł na przekonanie do tego to była E, wysyłka do Wikimedia Commons najpierw e, takiej próbki kilkunastu zdjęć i między innymi było to zdjęcie e, szefowej parlamentu łotewskiego. Okazało się, że ze względu na dosyć restrykcyjne prawa autorskie na Łotwie oni nie mieli w ogóle zdjęć swoich polityków i to zdjęcie zostało później umieszczone z podpisem, że jest wykonane właśnie w, w <coughs> RP przez, z, z podanym imieniem i nazwiskiem fotografa. E, e, ukazało się we wszystkich artykułach, we wszystkich wersjach językowych Wikipedii, e, w których był artykuł o, o, o tej pani. No i to na tym fotografie też zrobiło wrażenie, że nagle okazuje się, że jego fotografia jest oglądana przez naprawdę setki tysięcy ludzi z całego świata i wszędzie to jego autorstwo jest wyraźnie przypisane i to jakby spowodowało, że ci fotografowie senaccy powiedzieli, no w sumie dlaczego nie, to jest bardzo fajny pomysł i, i, i, i w, przestali protestować. No i e, właśnie Senat jest o tyle ciekawą instytucją, że oprócz tego, że zostały załadowane zdjęcia wszystkich senatorów, które były według jednej sztampy wykonywane, to też jest w sumie w Wikipedii ważne, ponieważ politycy mają taką tendencję, żeby wysyłać nam e, zgody na zdjęcia takie, powiedzmy, robione w czasie kampanii wyborczych, które ich prezentują w jakimś specyficznym świetle, na przykład na spotkaniu z e, mieszkańcami gminy albo coś w tym rodzaju. Natomiast najlepsze zdjęcia oczywiście encyklopedyczne to takie obiektywna fotografia twarzy polityka i bez jakiegoś takiego PR-owego e, dodatku. <clears throat> E, no i właśnie te zdjęcia też zostały załadowane najpierw z bieżącej kadencji, a potem ze starszych kadencji Senatu, ale oprócz tego Senat jest otwartą instytucją w tym sensie, że tam bardzo często przychodzą zagraniczni e, delegacje zagranicznych polityków, e, rozdawane są nagrody i tak dalej. No i tutaj nie wiem, czy rozpoznajecie tą panią. Ja mam problem z powiedzeniem, jak ona się dokładnie nazywa, no ale to jest noblistka z Bangladeszu bodaj. Nie, to, no właśnie. Y, no i również dużo zdjęć z samego wnętrza Senatu, na przykład jak kogoś interesuje, jak wygląda gabinet y, w, w marszałka Senatu, to tutaj właśnie jest zdjęcie dosyć skromne, trzeba powiedzieć. Y, I w, w, co ciekawe, te zdjęcia, ponieważ one były ładowane bezpośrednio z bazy takiej wewnętrznej e, w kancelarii Senatu, za każdym razem ze wszystkimi formalnymi zgodami, y, y, to one są w wyższej rozdzielczości niż można je zobaczyć na samej stronie Senatu, ponieważ y, Senat ma ograniczone, ograniczoną pojemność serwera, przepustowości itd., tak a my z tym problemu nie mamy. Przypominam tylko o kończącym się czasie na tę prezentację. No i teraz już ostatnia rzecz, czyli konkurs Wiki Lubi Zabytki. To jest dosyć specyficzna współpraca Y, w zasadzie ona dotyczy, to jest taki konkurs, w ramach którego wikipedyści, y, nie tylko w ogóle każdy, kto chce, y, fotografuje zabytki z oficjalnej listy zabytków, którą prowadzi Narodowy Instytut Dziedzictwa. I wokół tego, oprócz tego samego konkursu, jest współpraca z wieloma różnymi organizacjami, w pierwszej kolejności właśnie z NIDem, którym współpraca się bardzo fajnie układa. Oni nam przy, dostarczają aktualne y, co roku y, spisy y, zabytków, nawet często bardziej aktualne, zanim sami zdążą to opublikować w formie PDF-a na swojej stronie. I również z wojewódzkimi konserwatorami, nie ze wszystkimi, ale z tej chwili z czterech województw i z liczną grupą różnych instytutów i NGO-sów lokalnych którzy organizują swoje własne takie podkonkursy czasami, a czasami tylko na przykład e, e, w spacery na przykład po mieście, w ramach których się fotografuje i wiele innych tego typu działań. E, no i oprócz tego, że same zdjęcia są i konkurs, to też skutkuje tym, że mamy listę wszystkich zabytków w Wikipedii, która jest starannie przygotowana na podstawie oficjalnego spisu NIT i również mapa Y, która pokazuje, gdzie który zabytek dokładnie jest i w tej chwili otagowanych, y, jak my to mówimy, czyli takich, które są wskazane na mapie y, w, w zabytku mamy już w tej chwili ponad 80%. I czasami pochodzą te dane z NIT, a czasami pochodzą te dane z tego, że już został obiekt sfotografowany i dlatego, że tam był wikipedysta, który sfotografował, to też wiadomo, dokładnie wskazuje go wtedy na mapie. Y, no i to, czym się tutaj można bardzo pochwalić, to jest to, że y, ten konkurs tak dobrze wypadł w Polsce, że no, Polska przegania w, przynajmniej w liczbie artykułów wszystkie pozostałe kraje, to są dane z tego roku. W zeszłym roku też byliśmy najlepsi w tym konkursie, jeśli chodzi o liczbę artykułów. E, no i tutaj e, to jest pani e, Maliszewska, która jest naszym największym stachanowcem, ona sama załadowała w tym roku ponad 8 tysięcy zdjęć, to znaczy więcej niż w ogóle wszystkich zdjęć załadowanych w konkursie w Stanach Zjednoczonych. I ona ma takie... mają mieć zabytki. No. I ona ma takie hobby, znaczy to ona jest takim półzawodowym fotografem i ona y, robi bardzo dużo zdjęć y, w różnych detali architektonicznych i całych zabytków i robi sobie potem z tego takie artystyczne w, w, w ta, ta, ta, takie artystyczne kolaże. I ona te kolaże sprzedaje, z tego żyje, tego nie udostępnia Wikipedii, natomiast te zdjęcia źródłowe tysiącami właśnie przesyła w trakcie konkursu. No i tu są przykłady właśnie tych zdjęć. Ona ma fiksację akurat na, na punkcie klatek schodowych, ale to jest klatka schodowa zabytkowego e, akurat z Rudy Śląskiej w, w budynku. E, <clears throat> Tutaj jest tegoroczne zdjęcie, które mi się bardzo spodobało, już innego autora, a, to jest zwycięskie zdjęcie z zeszłego roku. E, w tym roku akurat w tej chwili trwa spotkanie e, w żyli konkursu tutaj niedaleko e, i dzisiaj wieczorem pewnie już będziemy znali zwycięzców tegorocznego konkursu. No i to tyle. Tutaj jeszcze tak trzy słowa o przepisie na sukces. To znaczy nasze doświadczenia były takie, że nigdy się nie udała współpraca, jeśli albo nie mieliśmy wikipedysty w środku, tak jak to było w przypadku pana Adriana Grycucha, albo nie zgłosił się do nas ktoś z zewnątrz. A jeśli przychodzą wikipedyści tak z ulicy, to czasami się to udaje, ale do, dosyć rzadko i rezultaty często też są takie średnie, jeśli się sama instytucja nie zainteresuje, bo nawet jeśli zostaną wy wykonane fotografie, to często się to kończy tym, że są nie, nie najlepiej opisane. Y, te osoby, które przychodzą fotografować mają pewną wiedzę na temat tych obiektów, ale na pewno nie taką dużą jak osoby z y, muzeów czy z innych instytucji GLAM. Y, no i w, w, również jeśli jest współpraca z instytucją GLAM, taka już bardziej oficjalna, to na Commons jest gwarancja tego, że są wszystkie zdjęcia Y, podpisane, że pochodzą z tej instytucji z linkiem na przykład do strony instytucji, tak sobie instytucja życzy. Jest tworzona strona o samej tej instytucji z opisem, co to za instytucja, gdzie jest i, i, i jak się z nią skontaktować. I to wszystko od razu dużo, dużo lepiej y, wygląda. <clears throat> Y, I teraz, jeśli ktoś by chciał właśnie tutaj nawiązać współpracę, to najprościej jest wysłać e-mail na ten adres, który tutaj podałem e, i możemy zacząć spróbować zastanawiać się, jak wspólnie zacząć współpracować. Nie jest niczym złym, jeśli na przykład ktoś z Państwa stwierdzi, że artykuł Wikipedii na temat jego instytucji jest kiepski i na przykład można zacząć od, od poprawiania tego artykułu. No to tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo. Zapraszam na ostatnią prezentację w tej sesji. Krzysztof Gajewski z Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk e, opowie e, prezentacja pod tytułem Polscy pisarze i badacze literatury, media wiki w służbie nauki o literaturze. Państwu. E, nazywam się Krzysztof Gojewski, reprezentuję, tutaj jak już e, napisałem, Instytut Badań Literackich. E, ja chciałbym Państwu w bardzo krótkiej takiej prezentacji, mając na uwadze to, że zaraz właśnie chyba już powinna się nawet zacząć przerwa obiadowa, chciałbym Państwu zaprezentować jak gdyby no, troszeczkę innego rodzaju inicjatywę, to znaczy nie, nie, nie jest to właściwie inicjatywa, znaczy w ogóle nie jest to inicjatywa wikipedystyczna, jest to inicjatywa, która o tyle może się wpisać w ten tutaj segment właśnie e, wiki, wikipedystyczny, o ile ona jak gdyby hmm, używa, używa przede wszystkim oprogramowania e, Wikimedia do celów, do których no ono chyba nie zostało zaprojektowane, ale wydaje się, że może się okazać e, bardzo, bardzo pożyteczne. Przede wszystkim, żeby to wszystko Państwu jak gdyby wyjaśnić, muszę cofnąć się trosz, troszeczkę i jak gdyby e, przedstawić sam, sam, sam projekt, znaczy przedstawić czym jest dla, dla środowisk, e, środowisk e, badaczy literatury, przede wszystkim no, badaczy literatury polskiej, dla polonistów słownik zatytułowany Polscy pisarze i badacze literatury. Otóż rzecz, cała zaczyna się w XIX wieku, bo to wtedy właśnie Karl, Karol Streicher postanowił jako pierwszy w tym, na, tym, na tym obszarze językowym zebrać właśnie wszystkie jakieś takie informacje bibliograficzne na temat pisarzy polskich, piszących w języku polskim. To znaczy, to jest trochę bardziej skomplikowane, bo oczywiście są pisarze, pisarze polscy, którzy nie piszą, e, nie pisali nigdy w języku polskim lub nie za wiele, jak chociażby Jan Potocki, bardziej znany chyba we Francji niż w Polsce, chociaż ostatnio się to zmienia. No więc on, jak Streicher ujął w tej swojej, w tej swojej bibliografii mniej więcej całość piśmiennictwa e, na, na, na, na, temat polskich pisarzy, to znaczy była to, było to wydawnictwo, e, które zbierało jakby informacje biograficzne i bibliograficzne na, temat, na temat właśnie wiem, pisarzy polskich, wydawane, jak tutaj piszę, jeszcze w, na przełomie XIX-XX wieku. Potem pojawił się Korbut, Gabriel Korbut, taki drugi ojciec wielkiej bibliografii polskiej. Jak z tytułu już tutaj widać, wydawane to było, no, daty tutaj umieściłem, po pierwszej wojnie mniej więcej w trzech tomach. Obejmowało to literaturę dawną, to znaczy od początków piśmiennictwa polskiego aż do powstania styczniowego. E, ten słownik e, Korbuta, e, słownik bibliograficzny okazał się no, wydawnictwem przełomowym do tego stopnia, że wręcz to słowo, nazwisko Korbut zaczęło być używane jako przez jakąś takie, jakieś takie przesunięcie semantyczne, jako synonim właśnie słownika bibliograficznego i do dziś wydawany jest wydawany jest od 1963 roku, jak tu pisze, tak zwany Nowy Korbut. E, Nowy Korbut jest to całkowicie oficjalna, oficjalna nazwa tego wydawnictwa. W, no, w tej chwili jest 16 tomów, e, który e, obejmuje literaturę, obejmuje jakby zakres czasowy tutaj wzmiankowany od 1918 do, do 50. I potem pojawia się jak gdyby taka nowa jakaś, to znaczy wydawane są pewne słowniki, właśnie słownik współczesnych pisarzy polskich, który był wydawany jako jakby piąta, e, tutaj ostatnia część, e, znaczy nie, e, no tak, ostatnia część nowego Korbuta, który obejmował już pisarzy ściśle współczesnych, ściśle takich, którzy obecnie jakby mniej więcej w czasach wydawania owego słownika żyli i tworzyli. No i były znowuż dwie serie tego słownika, pierwsza czterotomowa, druga trzytomowa. I to są jakby wydawnictwa, które no, do, do, do, do 80 roku właściwie było tylko to. Potem pojawia się dziesięciotomowe duże wydawnictwo na temat E, właśnie współczesnych polskich pisarzy i badaczy literatury. Tutaj badacze literatury zostali jakby dołączeni do tego, do tego grona. E, no i to obejmowało całość, całość jakby historii literatury no, ważniejszych pisarzy e, działających właśnie tak jak tu również wzmiankowałem między 1918 a 1988 rokiem. E, czyli jak gdyby e, cała bibliografia literatury polskiej, mniej więcej jest to jeszcze oczywiście sukcesywnie uzupełniane, ponieważ powstają nowe opracowania, opracowania na temat dawnych pisarzy, więc nowy korpus jest wydawany do dziś. Tym niemniej do, 1988 roku jakby e, ta, ta, ta bibliografia jest opracowana i materiały są dostępne. Natomiast nie ma, nie, nie było do niedawna, czyli do, do jeszcze dwóch lat temu, E, żadnego wydawnictwa akademickiego, e, profesjonalnego, naukowego, które by obejmowało tego typu informacje, zawierałoby tego typu informacje dla pisarzy już takich ściśle współczesnych, to znaczy działających, jak to mm, teraz właśnie ta literatura taka najnowsza, współczesna, e, sensu stricto, czyli takich, którzy debiutowali lub ważniejsze swoje dzieła opublikowali dopiero po roku 1989. I to jest właśnie to wydawnictwo. Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku E, jest to właśnie jakby takie zwieńczenie tego ciągu takich podstawowych wydawnictw bibliograficznych e, dla, dla, dla polonistów. To nie są wszystkie bibliografie, są jeszcze jest jakby taka druga równoległa seria i to są dwa takie pomnikowe również wydawnictwa, to znaczy Polska Bibliografia Literacka, działająca od 1954 roku i Bibliografia Zawartości Czasopism, od 47, e, przy czym e, tu jest zasadnicza różnica pomiędzy tymi bibliografia, bibliografiami, tymi wydawnictwami, a tymi słownikami, które wcześniej Państwu, o których tutaj wcześniej Państwu mówiłem, ponieważ słowniki te tutaj e, wyliczone są wydawnictwami zwartymi, to znaczy je się wydaje i po prostu są to edycje zamknięte. Natomiast PBL i BZ3, Biografia Zawartości Czasopis i Polska Biografia Literacka są to wydawnictwa ciągłe, to znaczy wydawane są cały czas, co roku lub nawet co miesiąc, jak w, w przypadku BZ3, aktualizacje. E, no i to jest jakby stan na dziś, stan taki jeszcze, w którym wszystko e, zawiera się jeszcze w obrębie kultury druku. I to, znaczy, teoretycznie, znaczy e, nie do końca, to znaczy istnieją już elektroniczne wersje polskiej Biografii literackiej, jak również Biografii zawartości czasopism, Wczoraj jeszcze e, była mowa o, o takiej inicjatywie e, tutaj e, Baschum, która poniekąd pokrywa się z, tym, z tą ostatnią bibliografią. Tylko właściwie te dwie tutaj w tej chwili widoczne bibliografie, one z, posiadają swój odpowiednik elektroniczny, natomiast żaden z tych słowników jeszcze go nie ma. I właśnie naszym tutaj zadaniem w Instytucie jest w tej chwili przeniesienie do do, do internetu tego właśnie słownika polskich pisarza i badaczy literatury. On jest, w tej chwili wydany jest dopiero jeden tom. Około 100 pisarzy. Planowanych jest, e, jest e, no, więcej tomów, w tej chwili jeszcze nie mam informacji dokładnie ile. No i teraz jakby problem był taki, ponieważ ta praca jakby już, jak Państwo widzą, ma swoją tradycję. Ten zespół wydawniczy, który pracuje nad, nad słownikiem, ten polski pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku, on pracuje od, od wielu lat, ma już swoje ustalone, ustalone zasady. I jakby w tym momencie musimy wejść z tymi nowymi mediami, z tekstem elektronicznym, który jest tutaj całkowitym nowym. I e, jakby mieliśmy pewnego rodzaju takie ograniczenia boczne. To znaczy przede wszystkim było to, że ten zespół będzie pracował w Microsoft e, Office, w, e, w, w Microsoft Word i tego nie zmienimy. Tak? Czyli musimy umieć, musimy jakoś tak opracować taki przepływ jak gdyby pracy, ten workflow, który, który będzie się zaczynał od Microsoft E, Microsoft e, Office, Microsoft Doc i kończy właśnie, no taki, taki, taki, taka została podjęta decyzja na, na MediaWiki, tak? Ma to zostać przetransformowane do formatu MediaWiki, do Wiki Markup, Wiki Markup i następnie dzięki temu właśnie, że MediaWiki udostępnia taką funkcjonalność, zosta zostają te, e, te mm, hasła formatowane przy pomocy bota, także tutaj praca jest w jakiejś mierze z, z E, zautomatyzowana właśnie dzięki tej funkcjonalności, którą no jednak e, gdyby robić coś takiego od nowa, to, to, to zajęłoby tutaj dużo, dużo jakby pracy osobom miesięcy, byłoby to bardzo drogie, natomiast e, to, że jest to open source, już gotowe, jakby pozwoliło nam dosyć niedużymi środkami uzyskać no, taką jednak bardzo pożyteczną funkcjonalność. No i tutaj przedstawiam argumenty, dla których właśnie zdecydowaliśmy się na, na MediaWiki. Tak? Przede wszystkim, że nie było alternatyw, jeśli chodzi o, o o oprogramowanie open source, po drugie, no właśnie możliwość takiej edycji mm, wspólnej, przy czym jak gdyby e, tutaj jakby nie ma też, nie ma też tego niebezpieczeństwa, że coś zniknie, że coś zginie, że ktoś, no bo jakby tutaj e, trzeba pamiętać o tym, że zespół osób, która będzie pracował nad tym, to są osoby, które nie są przyzwyczajone do, to nie są wikipedyści, nie są przyzwyczajone w ogóle do używania e, jak gdyby jakichś zaawansowanych systemów informatycznych. Raczej pracują właśnie w Microsoft Office i jakby no, posiadają jakieś kompetencje takie raczej no właśnie podstawowe, więc ważne jest to, żeby to, to, to było bardzo bezpieczne w użytku również od samego początku dla, dla ludzi, którzy zaczynają z tym pracę, oprogramowanie. No i oczywiście właśnie system kategorii, wsparcie dla mechanizmów społecznościowych, to w tej chwili jakby e, nie jest takie oczywiste w naszej dziedzinie, w dziedzinie nauk e, o literaturze, to znaczy e, jakby no, pracownicy naukowi są bardzo przywiązani jednak do, do takiego właśnie tradycyjnego pojmowania wiedzy jako pewnego takiego przekazu, który musi zyskać autorytet instytucjonalny, żeby mógł za taką właśnie wiedzę naukową być uznany. Dlatego E, ten crowdsourcing czy c-sourcing, jaki chciałbym tutaj kiedyś zobaczyć, na razie jeszcze, na razie jest niestety w sferze jeszcze takim, e, no w sferze planów. I teraz mm, przy przenoszeniu treści do, e, ze słownika papierowego do, do medium elektronicznego pojawiło się szereg problemów, których często nawet nie przewidywaliśmy. Problemów wydawało mi się może na początku drobnych, ale jednak koniecznych do rozwiązania, jak chociażby no przede wszystkim źródłem tych problemów jest nie, nie, tylko zmiana medium, to trzeba sobie uświadomić, ale również wiążąca się z tym zmiana e, jakby grupy odbiorczej, ponieważ e, prawdopodobnie nikt z Państwa, kto nie jest polonistą, nie słyszał o żadnym z tych słowników, ponieważ są to wydawnictwa takie no, hermetyczne, one są wydawane w kilkuset e, egzemplarzach, kupowane praktycznie wyłącznie przez biblioteki naukowe. Tak? Zazwyczaj nie ma ich nawet w bibliotekach jakichś takich publicznych, ponieważ no, to są już zbyt specjalistyczne, nieprzydatne dla, tak przynajmniej w wyobrażeniach autorów dla, dla, dla przeciętnego czytelnika, przeciętnego nieprofesjonalnego odbiorcy e, wydawnictwa. E, a teraz to, że e, przez to, że to będzie w internecie, to będzie indeksowane, no liczymy na to i właściwie no, nieuniknione jest to, że pojawią się tutaj jakieś tysiące osób, które będą chciały z tych informacji korzystać, więc te informacje muszą zostać również No to jest, to jest doskonałe, tylko że jakby my teraz musimy właśnie ten przekaz cokolwiek zmodyfikować. W szczególności pojawia się śmieszny być może, ale problem skrótów, tak? Słownik, ja tutaj niestety po przeniesieniu, znaczy po zainstalowaniu systemu Windows 8 mój skaner przestał działać, okazuje się, okazuje się, że nie ma nawet sterownika jeszcze Windows 8, więc nie mam dla Państwa zeskanowanego fragmentu tego, znaczy strony tego słownika, ale dla osoby nieuprzedzonej, jak gdyby nieprzyzwyczajonej, nieprzyzwyczajonej do pracy z tym tekstem, jest to po prostu jakieś takie nagromadzenie y, jakiegoś taki bardzo drobnego tekstu, bardzo drobnym drukiem, dziesiątek jakichś pozycji bibliograficznych, które w całości może sprawiać problemy e, w, w odbiorze, tak? zwłaszcza przy pierwszym, przy pierwszym e, kontakcie. E, między innymi przez to, że jest tam cały system skrótów zastosowany, bardzo często hermetyczny E, tutaj e, właściwie e, nawet można powiedzieć, że przy, dzięki pracy nad tym zacząłem jakby rozwijać teorię skrótów. Zacząłem szukać w profesjonalnych wydawnictwach językoznawczych, w encyklopediach czegoś więcej na temat skrótów i nie znalazłem takiej klasyfikacji, na którą sam wpadłem, mianowicie takie skróty, które po przeniesieniu do internetu, mówiąc już y, pokrótce, upraszczając, należałoby rozwinąć oraz takie skróty, których nie ma sensu rozwijać. Tak, jeśli mamy na przykład takie skróty jak urodzony, czy redaktor, czy opracował, czy przełożył i tak dalej, to są skróty, których nie ma sensu rozwijać. Tak? Natomiast skróty typu gaz wybor, PAMLIT, PAMLIT czy pamiętnik literacki, Warszawa, Poznań, które y, no, są standardowo od lat, od lat już stosowane w, w słowniku w całej tej serii, one właściwie nie mają sensu już w tekście elektronicznym. To musi zostać rozwinięte, prawda? I są jakby drob, drob, drobny jeden element takich właśnie Y, jakby elementy, jakby mm, rzeczy, które muszą zostać zmienione, czy chociażby problem odnośników, tak? Bardzo często pojawiają się jakieś odnośniki do tekstu y, innego miejsca w tekście, w słowniku drukowanym, Natomiast w, w, internecie, w przeglądarce oczywiście te odnośniki też muszą być, ale to nie mogą być po prostu napisy w tym zobacz pozycję 1. To musi być link i teraz nie do końca wiadomo, co zrobić z samym tym zobacz pozycję 1. tutaj trzeba pewne decyzje podjąć, których, których redaktorzy jakby nie przewidywali. Nie przewidywali tak? E, inną taką, e, e, kolejną innowacją, jaka pojawia się przy przejściu do tekstu elektronicznego, chociaż właściwie ona już wcześniej się zjawiała, to, znaczy, to są, są, to linki do stron, do stron www, które zawierają informacje o pisarzach lub do stron prowadzonych przez pisarzy czy badaczy literatury. No i oczywiście zastanawiające jest na przykład umieszczanie tych linków w słowniku drukowanym, co, co ma miejsce. E, ale jeszcze bardziej tutaj, jeszcze większym jakby takim problemem czy, czy kwestią do namysłu jest umieszczanie ich w słowniku elektronicznym, zważywszy na to, że te linki, teraz ładując te treści, mogę to jak gdyby, mogę się o tym przekonać, one często już nie działają. To znaczy te strony już nie funkcjonują, tak? Tu mamy problem z tą taką e, typowy do tekstu elektronicznego, z tym takim niezawodnością umiejscowienia. Właśnie w internecie nie ma tej niezawodności umiejscowienia. No i teraz e, jakby jest dylemat, co zrobić z tymi linkami. No można napisać boda, który będzie je wykrywał i kasował, ale czy nie lepiej na przykład, czy nie prościej było po prostu skopiować te strony, zrobić kopię tych stron, no ale w tym momencie już się pojawiają problemy związane też z prawami autorskimi i tak dalej. No i ostatni taki szczegół, właśnie typograficzny problem spisów i list, z których ten słownik się głównie składa. I tutaj przykład. W wersji drukowanej, ja tutaj zostałem duży druk, więc nie ma, nie ma jeszcze tego smaczku, jak gdyby Państwo poczuli, widząc tą y, prawdziwy jakby słownik drukowany. Listy są jakby ciurkiem drukowane ze względu na, ze względu na oszczędność miejsca. No i oczywiście w internecie stosujemy tutaj standardowe znaczniki HTML, które pozwalają to w jakiś, w jakiś prostszy sposób, nie, prostszy sposób odczytywać. No i e, już, już na koniec e, Y, oczywiście wydaje się nieuniknione, że w przyszłości będziemy musieli zintegrować wszystkie te bibliografie, o których Państwu mówiłem i wszystkie inne, to znaczy nieuniknione. No, wydaje, się to pewną utopi, wydaje się to pewnym utopijnym ideałem. Taki byłby, taki, ta, takie rozwiązanie byłoby najwygodniejsze. Nie bardzo wiadomo, jak to zrobić, zważywszy, że teraz właśnie y, słuchając referatów Państwa, aż, sam jestem y, jak gdyby zachwycony i trochę przytłoczony ilością różnego rodzaju różnego rodzaju archiwów internetowych zawierających również informacje bibliograficzne, czy, czy, czy właśnie innego rodzaju źródła, e, które no, nie mają się do siebie w jakiś taki e, sformalizowany sposób. E, nie, nie, nie, łączą się, nie tworzą jakiegoś takiego wyższego bytu. Tak? Trzeba wiedzieć, że istnieje jakaś strona, jakiś, jakiś archiwum, żeby do tej strony zajrzeć. Tym niemniej no, Wydaje mi się, że, że nieuniknione jest to, że, że, że należałoby te prace jakoś połączyć. Nie, nie, nie wiem na razie jeszcze jak. A co więcej, należałoby, tak jak widzą Państwo, te linki tutaj, to nie mogą być tylko, znaczy linki właśnie, te, te e, adresy bibliograficzne, to nie mogą być już e, moim zdaniem e, w, w jakby w rzeczywistości elektronicznej proste odniesienia, odnośniki, czyli właśnie te metadane, no to, to powinny, być, powinny być linki do, do publikacji, tak? To powinno być Y, jakoś zintegrowane z jakimiś takimi pełnotekstowymi y, bazami danych publikacji. No i na koniec chciałbym Państwu zaprezentować, jak ten, jak ten projekt wygląda, przypominając, że wszystko to jest y, oparte na najnowszym, mam nadzieję, że się załaduje, na, najnowszym, na najnowszej wersji MediaWiki. Została tylko stworzona, został tylko stworzony, jak Państwo widzą, nawet menu jeszcze jest niezmodyfikowane w zasadzie. Stworzone została taka nowa skórka, no i, no i, no i właśnie jakiś bot formatujący i przykładowo hasło tutaj, mam nadzieję, że nie zostało w międzyczasie e, zmienione. Tak to wygląda, można to jakoś nawigować. Więc ja mam nadzieję również, że zastosowanie MediaWiki jakby sprawi, że to jest oczywiście jeszcze wersja robocza, ale już Państwu więcej mogą zobaczyć, jak to ma wyglądać. Zastosowanie mediawiki sprawi, że to jakby dla, dla czytelnika, który przyjdzie skądś i nie będzie miał pojęcia, co to za wydawnictwo, sprawi, że, że, że, jakby, że ta strona będzie jakaś taka przyjaźniejsza w obsłudze. Tak? To są to właśnie linki, nad którymi mamy zebrane wszystkie publikacje na, na, na temat danej, jakby, danego dzieła literackiego. Tak, z grubsza No i to właściwie wszystko. Dziękuję Państwu bardzo. Również dziękuję. E, długość prezentacji i, ich e, obszerność e, sprawiły, że były bardzo wyczerpujące, dotyczyły wielu różnych aspektów. Niestety nie pozostawiły nam czasu na dyskusję tutaj. Zapraszam do dyskusji w trakcie obiadu, który już Państwu się <laughs> rozpoczęła przerwa obiadowa, natomiast chciałabym podkreślić jeszcze tylko takie aspekty, które były wspólne w tych prezentowanych prezentacjach, które Państwo mogli zobaczyć i usłyszeć. E, aspekty, które są z e, różnych krajów, e, z doświadczeń zarówno zagranicznych, jak i polskich, doświadczeń społeczności wiki współpracującej z instytucjami GLAM, ale również tej współpracy z drugiej strony, instytucji GLAM współpracujących ze środowiskiem wiki. Problemy, które się pojawiają i to pozostawiam jako pytania otwarte do dyskusji w trakcie przerwy obiadowej, ale też myślę, że i, y, są to problemy, które pozostają dużo dłużej. Ta współpraca, tak jak scharakteryzował y, prezes Stowarzyszenia Wikimedia Tomasz Ganicz, ma trzy, e, e, trzy modele. Jest to współpraca spontaniczna, oficjalna i, tak zwana dzika. E, wiele z tych inicjatyw dzisiaj prezentowanych w trakcie tej sesji, jak i prezentowanych wczoraj spoza środowiska Wiki, to projekty, które często powstały z inicjatywy osób już przekonanych do tej idei. Czy byli to wikipedyści, wikipedystki, czy też pracownicy instytucji GLAM nie będący wikipedystami czy wikipedystkami. Często y, są to projekty po prostu zrodzone z potrzeby chęci otwierania się. Natomiast jak słyszeliśmy, zwłaszcza w tej sesji, w trakcie wystąpień ostatnich, często te projekty zanikają ze względu na to, że osoby, które mm, mogą czy mają prawo podejmować decyzje, zmieniają się. Zmienia się dyrektor, który był przychylny, następny nie jest aż tak przychylny idei otwartości. To, co pozostawiłabym jako otwarte pytanie i e, problem, z którym warto się zmierzyć, to właśnie to, jak zapewnić e, możliwość otwierania i ciągłość nie tylko raz udostępnionych materiałów, ale powstających też nowych przy zmieniających się osobach decyzyjnych przy zmieniającym się czasem e, prawie, e, przy zmieniającym się rządzie, jak słyszeliśmy w Bułgarii, przy zmieniających się e, zasadach kancelarii, podejściu prezydenta kraju, jak miało to miejsce w Polsce. Więc z tym otwartym pytaniem dziękuję bardzo za wysłuchanie sesji i także za cierpliwość. Dziękuję. ogłoszenie przerwa obiadowa lekko przesunięta, ale trwa równo godzinę, więc za równo godzinę zapraszam z powrotem do sali. Słuchacie Wiki Szczegółowe informacje na stronach www.wikiradio.org. Zapraszamy do współtworzenia ramówki, audycji i pomocy w budowaniu stron informacyjnych. Wiki Radio to inicjatywa wikipedystów, do której każdy może dołączyć.